Jag är fri, friare än många. Jag är fri, friare än många. Men det hade ett pris, ett pris av ensamhet. Jag är fri, friare än många. Jag är fri, friare än många. Men priset av ensamhet var alldeles för hög. Jag är fri, fri är många. Jag är fri, fri är många. Jag är sönder gång på gång. Trasigt sönder gång på gång. Jag är fri, fri är många. Jag är fri, fri är många. Memphise, olyan szamhi, Voál de desfölött. Jaj, fi, jaj, fi, jaj, fi.